Maiatzan iragan behartzen bere ezkontza azkenean, urte batez gibelatu behar izan du Maia Lahondek. Aurre ikusi ginuen pesta eh, polit bat, behun tertsonekin gutxi ah, gora bera. Egia, pixka bat, eh, bai, pe, pena zela, izaiten alzen uh, eh, ospakizun polit bat, mhm. baina bo, gero gibeltasuna hartu behar da, eta bo, ez gira plenitzekoak, ez da biziki grabe, eta, voilà, behar da hartu uh, pixka bat gibeltasunarekin eta pentsatu zelude urtean be oraindik hobekio izango dela. Esteiarik gabeko udaberria ukan dugu beraz. Eizmendi itsasuko janari prestatzaileak bere egutegia oso kiberikusi behar izan du eta ezkontza hainitz beharko ditu bere negozio sifra hobetzeko bisente ezmendi data aldatu eh, dute, eh? gehien entzat milaugoita eh, uh, bat eh, urtean fikatu dute. Enpresain izbezara, eh? ez dugu diak dira, eguneko uh, gola horro goita amaz. <laughs> Ekitaldia hundia hilotua da, beraz, uh, bon, berra biatzea luzeagoa izanen da, kesteiak berriz hasten dira uh, ustail astapenean, uh, pitiaka-pitiaka. Ikusten dugu uh, magasin handinetan hainiz diende eta bon guk uh, <laughs> amar bat ez dugu egiten uh, ahal uh, salabatean. Ipar Euskal Herrian kontzen negozioa handia da eta asko kanpotik urbiltzen dira hemen ospatzeko, jadanik udazken untako data gehienak bete dira.